I per bleiat we marwet ar faraon Ramses II. Ar dro mil daogant pa matregon ni rog Jesus Christ, ma ne fari anchet. Nan, dort che fariat. Petra e iwel deet fasip ar Fujiyama. Tri mil serkant vezeg met a triwidgen. Se eudor, nortchet. Dieu, sa batu edon. Me respondent dra se il er poufal, de me chanj me di respondent droma. Pe a dud oe fi ba Zimbabwe in nandekan nandeg a poarugen. Nitra e sa. Weneg milion pam kant wijen milad dut. Ban met doan. Fui hele he gounid milionev gedou kouye e djer.